Вітер після бурі. Над Донецьким степом запанувала тиша. Принаймні тут, на цих кілометрах, і принаймні цими днями прийшов час збирати каміння, яким густо всіяно тутешні поля. Тож двоє саперів з одного боку і з другого вийшли на тихі простори з міношукачами. Чутно було тільки пташок у вицівілому високому небі та звуки міношукачів. Невидима стіна відділяла саперів, стіна прокладена і на картах, і по душах, та ще по колишній рілі, що змушена лежати перелогом теж невидима. Міни чигали на землі, в пожухлих бур'янах і під землею. Вони працювали з раннього ранку, то ледь-ледь помічаючи один одного, то віддаляючись ген-ген за пагорби, то знов наближаючись. Далеко за обід підійшли так близько, що могли не кричати один до одного, але ж голосно, виразно говорити і знали, що навколо них немає вже мін ані протитанкових, ані протипіхотних, ані хімічних, ні тих, що вибухають на звук. Здравия желаю, колега! Чи то всерйоз, чи то іронічно промовив сапер з одного боку, присідаючи на спочинок. Слава Ісусу Христу! А чого не по армійськи? Не армієць. Гражданский минер? М, Бывает. С западной? Ясно. Ну, наделали делов-то политики, туда їх за ногу, а? Вони б'ються, а в мужиків лоби тріщать. Е, точно. Меня Вася Тищенко зовут, розохотився до розмови молодик. А вас, коллега? Ну, не военная же тайна, раз гражданский. Анатолий Штросман. <laughs> Да, не может быть. Чтоб еврей и сапер, <laughs> не могу поверить. Или это позывной? Я не еврей, немец. Так все з єврейськими фаміліями говорять. Ні, я таки справді німець. Дід був радянським фольксдойче. Дітмар Штросман. Як жив до війни, точно не знаю. Коли ж німці прийшли, став у них перекладачем. Сподобала його сільська дівчина, і він її. Після війни родила. Ну а Дітмар далі з німцями відступав. Батько ховався з походженням, тільки пошепки цю історію розказував. Але я записався на дідове прізвище Штросман. Раз німець, значить німець. Так е, на тебе, наверное, родовий гріх висить, Штросман. Он что, Дитмар этот, жил среди наших, любил нашу девчину, а потом в оккупантах переводчиком? Нехорошо. Это ж на душе потомков остается. Хотя, впрочем, я мелко плаваю в этих вопросах. Я трохи глибше. Священик, протоїрей Анатолій. Я Господь Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, що ненавидять мене, і творю милосердя до тисячного покоління тим, що люблять мене, і бережуть заповіді мої. Попал ти, батя, по крупному. Ну а чого ж, ні с крапилом здесь, а с По-німецьки я, до речі, ні бум-бум, а от акуратність, думаю, в генах коли в армії радянській служив, одразу стало видно, кого взяти в сапери. Ну, а як ця війна почалась, думав кинути матушку і парафію, приховати, що священик та піти в добровольці, бо руки не до кропила, а до автомата свербіли. Хто сіє вітер, пожне бурю. Та раптом викликає владика і посилає капеланом. Ну, добре, капеланом то й капеланом. А тут, виявляється, не вистачає саперів. Так я і зголосився. Так я на цьому полі. Да, наделали делов. Небольшой вроде участок, а мин был, а, мама дорогая. А еще сколько повсюду осталось. Сколько лет им еще взрываться. Я тоже был армейским сапером. Пошел в ополченцы, теперь вижу, не то. Совсем не то, что надо было. Ну да ты подходи, коллега, ближе. Сухпайок тут у мене. Сапери підійшли ближче, розклали свої обіди, пополуднили мовчки, кожен думаючи про своє, а може, обидва про одне. Ну, Підкріпились, побалакали колега. Час до роботи. Спаси Господи. Сапери підвелись, обтрусили комбінезони і взялися до справи. По той і по той бік невидимої межі. Учора ввечері військовий капелан прото прото то і єрей Анатолій Штросман, виконуючи завдання керівництва, написав. Ой, дідько, не знаю, як його краще висловитись. А що таке? Ну, підірвався на міні сепаратистів, герої не вмирають, слава Україні. Що за проблема? Та річ у тому. Річ у тому, словом, експертиза визначила, що підірвався батюшка на німецькій міні часів Другої світової.